uh, erriko egoera ikusiz, erritar batzuekin nahi genuen uh, giroa lasaitu, egia erraiteko honik uh, eh, urrundik bizitut hori uh, dena, ikastoraren uh, egora uh, ikusiz nahi genuen zerbait egin, Errian izetan uh, ikastolak uh, bizi dira eta uh, untsa garatzen. Aldiz bezkoitzen uh, algarrizketak erriko etxarekin Beti zailak izan dira, orduan zerbait egin behar zen hori buruz, eta hori gatik ehm, elkartu gira eritar batzuekin eh, zerbait egiteko. Zer proposatuko zinukete, zuek eh, ikastolari pasatzen bazin este? Orduan, eh, belenik, aterabide iraunkor bat atseman arte, behar daluzatu alokatze kontratua. Orduan momentukot zen, bi atela bide des atseman ditugu. Ikastola berri bat eraikitzeko, ikasleek balintza honetan eh, lan egin dezaten. Alde batetik, eskolaren ondoan, zelai handi bat atxikia da eskola publikoaren handitzeko, eta zelai horren zati bat hartzen algenuke ikastola eraikitzeko. Bestena, zede eh, kolegio Birriaren proiektuaren egimoan, agian zerbait egiten algenuke ere. Aritzak Ambronek eh, dio, bai, gune hortan ezin dela, elkarguak errandu behar bada eze gunea delako, bai, jakin duzu bai. zerbait hori zuek, jakin duzu zerbait hori begira? Ez, ez momentukot eh, ez dakigu. Homen eh, omen bada zati bat nun uh, eraikitza, me, ez dugu berrilik. Me agian egiten algenuke zerbait hori onduan. Berain edo zen gisaz, sehaska eta ikastolaren burasuekin eh, mintzatuko gira, atera bide egukiena atse maiteko. Zuen listak eta aritzak amorenen eh, listak, biek untxe ikusten duzu eskola publikoaren onduan, oraiko eh, bada ere hori, aipatu duzuena. Fabien bai. etxe garaik ez du begionez ikusten, leku hori atxiki behar litaikela eskola publikoa onditzen balitz, Zuen bai. dako, uh, askileku balitake bai ikastola, bai eskola publikoaren uh, buruz? Bai, uh, bada bederen eh, bi eskola, eskolaren likua e, uh, erakitzeko, bai. Ze bi eskola berri? Bai, bada aski eh, likoa hmm. hori giteko. Bestalde, bada beste proiektu bat ere ala ere polimika sortzen duena, da ZAK eh, eunta hirurogoi bizitegiren proiektua, lantzen ari dena efarzekin, Fabian Aientzaren Eh, gehiengoak uh, abiatu zuen hori eta intzinetik ere abiatia izan zen. Horri begira, zuek etziste kontra? Jakin behar da, bai, erranduzun bezala, kontratu bat uh, izen petua izan dela ifazekin. Eta kontratu hori uh, geldi arazten badugu, diru zigor gotor bat begatu beharko dugu. Egan nahi du, mila eta seun mila euroren artean, orduan gure uh, eh, irriaren aurrek ondu eh, ez da guti izanen. Egungo proiektuan, uh, eh, eun da irurogoi etxe bizitzen eraikitzak bi urte barne ez du zenturik. Nola segi gero bideak, eskolak, komertsuak, orduan gure taldearen zat uh, proiektu bat behar da antolatu urte eh, sobera uh, laburra da. Baina, ala ere, izan ba, balira 6 zazpi urte, ados zintaikete zuek uh, eh, egun tairorogoi bizitegi egiteko, edo gutiago? Zaila izan handa um, mm, tipitzen proiektu hori. Baiten az, uh, errandudan bezala, zigor bat izan handa. Uh, nahi nuen gehitu ere mm, zaken proiektu buruz, e, dela eh, etxe bitzitza sozialak eta olakat, eh, lokatze kontratu sozialak proposatzea delako bai sozial horiek gure biztan lehei eta diabe izaitea posible izan dadin uh, diende anitzen eta bereziki gure uh, gazteri Eta bururatzeko, uh, beraz Muriel Barkoz, ze proiektu ere hori ez gain, bada ikastolarekin ahimanak Eh, e, bagnatzia, pixkat, atera bide baten bai. atxemeiteko, bada zakarena kasu eman behar dela eta proiektu hori eman behar zaiola denbora pixka bat azpi egiturak ere garatzeko inguruan, eta bestalde bai. bi urte izanen dira, eta zuek pasatzen bazizte, zertan emanen duzu tasuna. Bai, bai er, erran duzen bezala, um, behar da, Uh, eh, kampaina hori berezea dela, karga bi urte baizik ez baitu iraunean, Orduan gure helburu nagusia da elkarte baita irritar guziekin elgarrizketak berriz plantan ezartzea.